Detona el beat, mami que Estoy muy loco y el reloj marca las 10 La hora perfecta para salir a comer A esa pipita que se muere por verme Juega conmigo, vamos ven, desquítate Y ah. hazme tuyo, que la parto como go. En el Madrid y me no campeón Ni tú en tus sueños vas a hacer lo que hice yo ah. Ya no lo creo, Unas que viene lo bueno Dicen putas money, fucking crazy Algo sexy, te ves pinky, chica nazi y fantasy La que me habla por mensaje Fumo, fumo mi paisaje <laughs> Para, para putas money y mi GC se viene lo bueno Dicen putas money fucking crazy Algo sexy te ves pinky chica nasty y que me habla por mensaje Fumo, fumo mi paisaje y te enseño aquí mi clase Putas money y mi si se viene lo bueno Dicen putas money fucking crazy Algo sexy te ves pinky chica nasty y fantasy que me habla por mensaje Fumo, fumo y te enseño aquí mi clase. I will be the next boss. Yo tengo mi propio don. Te gusta como aquí sueno, te gusta esta mi canción. Everybody hands up, that tonight is my club. Que yo soy dueño del party. Welcome to my final show. Ah, Nos vestimos muy de marca, y es que la humildad me llama. Vestido o mal vestido, así le gustó a tu dama. Ah. Nos revemos bien geniales, deja atrás todo ese drama. Si la llevo pa mi casa, baja el cierre y me la mama. yeah. yeah. No, no, no, give me close, give me close. Yo, yo. Ha. House tracks, mommy. Hey, yeah. Sick it.